Fé, aí, ô oh, fé, fé, EGWM, cabelinho na voz, naquele pique. A porrada seca, né, que tu quer, então toma. Minha vida é serena, assim vou levando. Fugindo de problemas e Deus abençoando. Me distraindo como uma criança. Junto com os amigos, mantendo a esperança. Minha coroa fica de boa. Meu maior sonho é te ver sorrindo à toa. Pela minha família, oro todo dia. Papai, mamãe, vovó e titia. Sei que tá difícil, mas não é impossível. Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo. Superando derrotas como um sujeito homem. Fazer minha história no mundo do funk. E se tão pensando que não vai desistir, avisa lá que o cabelinho tá aí. Avisa lá WM tá aí Avisa lá que o Nandinho tá aí E tu pode crer Ô fé, nós vai conseguir E tu pode crer Fé Complexo bem, complexo alemão Naquele pé Gostoso a gente, passará de negócio minha vida é serena, assim vou levando. Fugindo de problemas e Deus abençoando. Me distraindo como uma criança. Junto com os amigos, mantendo a esperança. Minha coroa fica de boa. Meu maior sonho é te ver sorrindo à toa. Pela minha família, oro todo dia. que tá difícil, mas não é impossível. Fé na caminhada, crendo em Jesus Cristo. Superando derrotas como sujeito homem. Fazer minha é história no mundo do funk. E se tão pensando que não vai desistir, avisa lá que o cabelinho tá aí. Avisa lá, WM tá aí. Avisa lá que o Nandinho tá aí. Tu pode crer Ô oh, fé, mas vai conseguir Que tu pode crer Fé Complexa tá bem, é complexo alemão Naquele peito Gostoso era jeito, passará diretório É dica funk.com Quer é lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela, Deixando os modinhos em coma